Tumpapatundu. Ei, ei, ei. Vai, vai, vai, eu vou ter que Tumpapatundu. Vagabundo, caralho. dela rebola, é muito louca de cachaça. Hoje tem pali na tribo, índio quer fazer fumaça. Hoje tem pali na tribo, índio quer fazer fumaça. Ela joga pepeca pro lado e pro outro e não quer saber de nada. joga pepeca pro lado e pro outro e não quer saber de nada. Hoje tem pali na tribo, índio quer fazer fumaça. Hoje tem bode na tribo e Deus quer fazer fumaça. A camisinha agora é meu guarda-chuva. A camisinha virou meu guarda-chuva. Uga, uga, uga, uga, uga, tá chovendo bom. Uga, uga, uga, uga, uga, tá chovendo bom. Tchaca, tchaca, na bu. Tchaca, tá das novinha, tchaca, tchaca, na bu. Tchaca das novinha, vai, vai, tchapa, tchapa na pica. Faz chapa chapa na pica, vai, faz chapa chapa na pica, faz chapa chapa na pica. Chapa chapa chapa chapa chapa, chapa chapa chapa chapa, Maria. Tá tezinho na família. Chapa chapa chapa chapa chapa. <laughs> Estica dela rebola, muito louca de cachaça. Hoje tem pali na tribo, índio quer fazer fumaça. Hoje tem pali na tribo, índio quer fazer fumaça. Ela joga pepeca pro lado e pro outro e não quer saber de nada. Ela joga pepeca pro lado e pro outro e não quer saber de nada. Hoje tem pali na tribo, índio quer fazer fumaça. Hoje tem bode na tripo E Deus quer fazer é fumaça a camisinha agora é meu guarda-chuva. A camisinha virou meu guarda-chuva. Uga, uga, uga, uga, uga. Tá chovendo bom. Uga, uga, uga, uga, uga. Tá chovendo bom. Tchaca, tchaca, na bu. Tchaca da novinha, tchaca, tchaca, na bu. Tchaca da novinha, vai. Vai, tchapa, tchapa na pica. Vai, tchapa, tchapa na pica. a chop and a bing. Fetch up a jump and a Pepper jabba digga dabba day. Dabba dabba dabba day, buddy. That tastes you love for me. Pepper jabba digga dabba day.